قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي قلبي ينادي يا رب يا صاح يا هادي يا رب ربي ربي ربي يا ربي يا رب طب القلوب طب القلوب من السنة السادسة قال ابن القيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي سنة Što se tiče srca, srce ima položaj vladara u tijelu. Znači da upravlja svim drugim dijelovima tijela. Također, učenjaci smatraju da je srce najodabraniji dio čovjekovog tijela. I da je to mjesto i života, i duše, i toplo- izvor, izvor toplote u čovjekovom tijelu, pa čak većina učenjaka Ahlu Sunnata smatra da je to mjesto razuma. Ne inteligencije, nego razuma. رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا شفيع المسلمين أنت خير المرسلين رحمة للعالمين يا حبيبي يا, يا شفيع المسلمين المسلمين أنت خير المرسلين رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد Kur'an i hadis dijeli ljudska srca na tri vrste. Prva vrsta, to su zdrava i ispravna srca. Druga vrsta, to su mrtva srca. Nema u njima života ništa. Iako žive, pumpaju krv. Ali nema u njima tog života koji, koji Kur'an hoće, koji za srnom je tražio da probudi kod ljudi. Jer čovjek bez objave smatra se živim mrtvacem koji hoda po zemlji. To ćemo pojasniti I treće je bolesno srce. To je danas slučaj sa srcima većine muslimana u kojima se nalazi dobro, ali nalazi se im dosta zla, dosta negativno E kako to sad, ova vrsta srca, o njoj najviše govoriti, kako, šta da učinimo da prevagnemo u srcima našim ono što je dobro, a da neutraliziramo ono što je zlo. فدوتك امي وابي غير حبك ما ابي يا حبيبي يا محمد أنت غالي يا يا نبي فدوتك امي وابي Nama je cilj ovdje i cilj nam je da kroz naš život dođemo naime do ovog zdravog srca, kome ne mogu nauditi, kako je u hadisu rečeno, ni smutnje, ni iskušenje, nego ono ostaje bijelo kako jeste. najsažetija definicija tog srca je sljedeća. To je srce u kojem nema nikakve strasti koja se kosi sa Allahovom naredbom, odnosno zabranom, i u kojem nema nikakve šubhe koja se kosi sa njegovom obavijestju. صحبه وسلم الله الله اللهم صل على سيدنا محمد محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mrtvo srce želimo da kažemo sljedeće. Da se to odnosi na srce koje se okrenulo od objave i koje ne želi da zna za objavu. Ne želi da zna za svoga gospodara, ne želi da zna za vjeru niti za poslanike. Nije ga briga da li će to što radi izazvati Allahovu suđbu الإيمان وهي ما وصلش وابسولوتنا ذاته محمد محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا شفيع المسلمين أنت خير المرسلين رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا شفيع المسلمين أنت خير Znači, Bala sam sad sa toga koji se nalazi u određenoj mjeri ta šuma ili šehra i zavisno od bolesti koje se nalazi kod čovjeka, srce naginje ka tome. I isto koje ovim drugim fizičkim bolestima, ima ljudi koji su više bolesni, ima ljudi koji su manje bolesni, ali u svakom slučaju za bolesti srca lijek je Kur'an. يا حبيبي يا محمد سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد صل على سيدنا محمد محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله اللهم صل على سيدنا محمد محمد وعلى آله وصحبه وسلم انت غالي يا نبي فدوتك امي وابي غير حبك ما ابي يا حبيبي يا محمد انت غالي يا نبي, يا نبي فدوتك امي وابي غير حبك ما ابي يا, يا حبيبي يا محمد غالي يا نبي فدوتك امي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وعلى آله ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Prošli put smo govorili o tome šta nam je tema naših susjeda ovih nedjelja između Akšava i Jacije. Znači, govorimo o čovjekovom srcu, o duši, o tome kako osjetiti ljepotu imana, kako osjetiti na kraju krajeva ljepotu života, što čovjek živi uopšte, što je Allahovo stvorenje i tako dalje. Tako da prvo što nas ovdje interesuje je položaj srca u šarijetu. Što se tiče srca, srce ima položaj vladara u tijelu. srce ima položaj vladara u znači da upravlja svim drugim dijelovima tijela. I zato naši učenjaci upoređuju srce sa posudom, kao što je ova recimo posuda. I ono što se nalazi u toj posudi, to će iz te posude izaći. I zato se ne treba puno busati u prsa onaj ko kaže ja vjerujem, a nije važno šta radi. Zato ono što se nalazi u njegovom srcu, to izlazi na njegove dijelove tijela, na jezik, na ruke, na noge i tako dalje. Znači, srce je kao posuda i ono upravlja svim dijelovima tijela. I zato poslanik sallallahu je ve sada je rekao: "Ela inna fil jasadi Ida salahat, salahat džesedu kullu. Zaista se u srcu nalazi jedan organ, jedan komad mesa, koji ako je dobar, dobro je cijelo tijelo. Ako je loš, loše je cijelo tijelo. Elava i Zaista je to srce. A Ebu Hureyre koji je prenio ovaj hadis, kaže na kraju tog hadisa, srce je kao vladar, a ostatak tijela je njegova vojska. Ono upravlja pokretima jezika, pokretima ruku, pokretima nogu i tako dalje. Također, učenjaci smatraju da je srce najodabraniji dio čovjekovog tijela. I da je to mjesto i života, i duše, i izvor, izvor toplote u čovjekovom tijelu, pa čak većina učenjaka Ehlu smatra da je to mjesto razuma. Ne inteligencije, nego razuma. I u vezi s tim pitanjem postoji tri mišljenja učenjaka generalno. Prvo mišljenje je da je razum u srcu. I to je generalno stav učenjaka Ehlu Sunnata tradicionalista i tako Drugo mišljenje je da je razum u mozgu. To je generalno stav racionalista i ljudi kao što su Maltezila i tako I treći stav koji bi mogao biti najispravniji koji kaže da je mjesto razuma srce, ali je povezano s mozgom. Znači ta komunikacija između svijesti, inteligencije i razuma povezana je s mozgom, ali se nalazi u srcu. A najbolje Naši učenjaci kažu da, je za srce najvažnije su za srce najvažniji tri organa oko kojih je širijak posebno donio neke propise i ovaj, preporuke kako, kako da se srce zaštiti i kako da postane A to su oči, uši, odnosno sluh i jezik. To su tri organa koji se stalno spominju u srce i u Koranu i u hadisu i u govoru učenika. Zato ćemo vidjeti brojne hadise koji govore upravo o stanju jezika, kako jezik utiče na stanje srca. Pa u Tirmizijevom sunenu poslanik sallallahu alaihi wa kaže nemojte puno govoriti osim ako spominjete Allaha, jer puno govora čini srce krutim i tvrdim puno govora, čini srce krutim i zato vi ćete osjetiti, recimo, ako nekad budete na silu ili na mjestu gdje se samo govori o dunjavku, o ljudima i tako dalje, vidjet ćete da poslije toga teško možete osjetiti ljepotu na vas A sjedite pola sata, zikrite, spomnite Allaha, govorite la vidite koliko ste ljepši, rasterećeniji, pribraniji, stanite na čak osjetite želju da klanjate i prije nego što nama zastupi. Ali ovako u govoru obične ljudi Zatim također sluh. problema navodi da, da, uši, odnosno sluh, oči, odnosno vid, to su izvori ono što ulazi u srce. Ulazi putem očiju i putem sluha. I zato je jako bitno šta će ući na oči i šta će ući na uši. To je ono što će se ustabiliti u našim srcima. Zato su posebni propisi došli u vezi sa sluhom i u vezi sa gledanjem. Ali u tome će opširnije biti govora kasnije. koliko je važno srce u šerijetu, u Koranu, Hadisu i govoru Kako Koran i Hadis dijeli ljudska srca u smislu njihove prisutnosti i prihvatanja objave? Koran i Hadis dijeli ljudska srca na tri vrste. Prva vrsta to su zdrava i ispravna srca. Druga vrsta, to su mrtva srca. Nema u njima života ništa. Iako žive, pumpaju krv. Ali nema u njima tog života koji, koji Kur'an hoće, koji poslali da sam je tražio da probudi kod ljudi. Jer čovjek bez objave smatra se živim mrtvacem koji hoda po zemlji. To ćemo pojasniti I treće je bolesno srce. To je danas slučaj sa srcima većine muslimana, u kojima se nalazi dobro, ali nalazi se i dosta zla, dosta negativno. E kako to sad, ova vrsta srca, o najviše govoriti, kako, šta da učinimo da prevagnemo u srcima našim ono što je dobro, a da neutraliziramo ono što je zlo. Kaže uzvišeni Allah Đelšanu Jevme la jenfeu malun benun illa menet Allahe bi kalbin selim. I to će biti dan kada neće ljudi imati koristi od imetka ni od svoje djece, bit će, imat će koristi samo onaj ko pred Allaha dođe sa zdravim srcem. Znači, Allah Đelešanu je uspjeh na ahiretu vezu za to srce. E sad ovo dobro poslušajte. Nama je cilj ovdje i cilj nam je da kroz naš život dođemo naime do ovog zdravog srca kome ne mogu nauditi, kako u hadisu rečeno, ni smutnje, ni iskušenje, nego ono ostaje bijelo kako jest Zato je jako bitno da ovdje imamo predstavu o čemu se radi, što nam je cilj. Pa prvo, najsažetija definicija to srca je sljedeće. To je srce u kojem nema nikakve strasti koja se kosi sa Allahovom narodom odnosno zabranom, i u kojem nema nikakve šubhe koja se kosi sa njegovom obavijestju. Da vidimo se. Ovo je srce. Mi u objavi, a ovo je objava. Ovo je objava. Objava ima dvije stvari. Šerijat i a kaj vjerovanje. Ovo je, ovo su obavijesti. A ovo su naredbe zabrane. To je cijela objava. Znači objava kad dođe, ona ili nešto nas, nešto nas obavještava od onoga što je bilo prije, od onoga što će doći. A to je sudni dan, džennet, džennem i tako i nam govori o vjerovjesnicima i poslanicima šta je to bilo prije. Kako bi znali da je bio na zemlji. U to vjerujemo, to nema nikakve naredbe, nema zabrane, to je jednostavno vjerovanje. A ovdje širija to su propisi, znači imamo tu naredbe, imamo tu zabrane. E sad, odnos srca prema objavi može biti da ovo jednostavno ne uzbila negira sve. I to smo rekli, to je mrtvo srce. Nema u njemu života u odnosu na objavu. Niti na obavijest, niti na narodbe i na A rekli smo da je zdravo srce, hm, po ovoj definiciji, koje je to zdravo srce? Ispravno srce koje će jedino koristiti čovjeku na sudnju danu, To je srce u kojem nema šubhe za obavijest. Znači, nema šubhe. Šubha to je sumnja u vjerovanju. Šubha to je sumnja. Šubha znači nema sumnje. Jer sumnja je vezana za obavijest. Pa tako mi je. A drugo, nema šehve, a to su strasti i prohtjevi, pa ne želi da izvrši naliku ili ovaj, prekrši Znači, mi imamo objavu, imamo srce. Objava ima dva dijela. To su obavijesti u koje treba vjerovati, u naredbe i zabrane koje treba ispoštovati. Kako je to zdravo srce? To je ono koje nema nekakve šeble i strasti da bi ovu zabranu, odnosno naredbu, debi ispoštovali i nema šuplje u vjerovanju. Ako ovo dve sastavi, znači nema šuplje, nema strasti, tu je zdravo srce, čisto srce. Ono za koje Allah Đelšanu kad je rekao Ibrahimu i na lehu rabbu eslim, i njemu njegov gospodar reče pokori se kao je slem tudi rapinar. On je rekao pokoravam se gospodaru svijetu. Znači koja je najopširnija definicija za zdravo srce, najsažetija koja sadrži sve te stvari? Znači zdravo srce ono koje se očisti od šedvi i ono koji se očisti od šuhi. Šehve, to smo rekli, protiv i čovjekovi onako ono, hoće onda biti njegovom, a bi to su sumnje u ono što je Koran obavijestio. Nije u redu. Kaže Nuka I. u vezi sa zdravim srcem Olema je spomenula nekoliko, naime, četiri stvari četiri stvari koje ne smiju biti u jednom srcu da bi se moglo smazati zdravim. Pa je on spomenuo širk, novotariju, zabludu i ljubav prema drugim vjerama, recimo prema, prema neispravnim, neistinama i tako Ja danas često primijetim, recimo, da među muslimanima nevjerovatno je koliko ima prostora u njihovim srcima za praznovjerje, recimo. Što znači praznovjerje? nema šanse da bi ga natjerao da utorkom uči odjeću recimo da pere. Ili petkom, ili četvrtkom neki smatraju. A s druge strane namaze propušta konište. Ili recimo smatra imaju neki dane posebni ili im dan ovakav dan gdje nemoj stožino, nemoj ovo, i neke priče i tako dalje. Pa ima s druge strane ljudi koji savjetovice donose kamen. Donesu kamen. I to je, mislim, pazi, to je stvar, može neko reći, to je onako za Nije nisam jer ja sam se uvjerio da ljudi to kamenje koje su donijeli, kažu, Efendija, mi ga ne smijemo baciti. Dajte rekao meni, ja ću. <laughs> I oni meni donesu, a pazi, ne smiju baciti, što ne smiju baciti? da je za uspomenu samo onako da nemate nekakvih vjerovanja i ubeđenja, smjeli bi Znači, to su te stvari koje ne mogu se naći u jednom srcu. E zato, kažu učenjaci, ovo dvoje. Znači, nema šuhi, sumnji, predstavlja u jednoj riječi to je la ilaha Nema Boga osim Allaha. Znači, nema u njemu širka, nema u njemu tih e, neispravnih vjerovanja, nema tih stvari. To sve sažeto u riječima i A nema ovih šehvi, to jest pokorava se šerijetu, to predstavlja Muhammed Rasulullah, nema onim tih novotarija i ostalo. Znači opet se vraća na osnovne stvari, la ilaha Muhammed Rasulullah. I to je pravo robovanje Allahom Đalešanu kad čovjek dođe na ovo dvije, očisti od ove dvije stvari, tek tad može reći ja sam zaista Allahom Dotad on je rob nekakvih vjerovanja, običaja, ne znam nija čega, svojih strasti, ovoga ili onoga, ali ne Allah. Kad očisti svoje srce od očisti svoje ponašanje od šehvi, tada u tom slučaju to je Allah. Jel redu? Hmm, e vidio sam kako ovaj jedan od učenika kaže. Za svaki postupak, bio mali ili veliki, čovjek će morati odgovoriti na dva pitanja. Znači sad si nešto rekao, dobro, nešto si uradio, sve je bilo malo ili veliko, znaje da za svaku tu rič i za svaki taj postupak moraš pripremiti odgovor na dva pitanja. Zašto i kako? Ovdje nam ovo zašto odgovara Lele, da bi stekao Allahovo zadovoljstvo. A Muhammed Resulullah odgovora nam kako? Onako kako je Muhammed Resulullah. Ako nemaš odgovora na ova dva pitanja, onda je problem. Znači, za svaki postupak, kaže, nema ni jednog dijela, makar bilo malo, a da za njega ne mora pripremiti se dva pitanja. Zašto i kako? Znači, zašto ste uradio, i na koji način si to uradio. Znači cilj sa tvojim djelom, šta hoćeš time da postigneš, da li ti je zaista Allahov zadovoljstvo to prvo ili nekakva zarada ili ovo ili ono, ili samo radiš svoj posao, što ima dosta, recimo hođe kažu tako, obavljaj samo posao i tako dalje, ili zaista želiš Allahovo zadovoljstvo, njegovu nagradu i tako dalje. I kako si to uradio, znači na koji način, da li je to zaista tako متربيش من قابي قوم لم تدرك ولم sa ovim mrtvo srce želimo da kažemo sljedeće. Da se to odnosi na srce koje se okrenulo od objave i koje ne želi da zna za objavu. Ne želi da zna za svoga gospodara, ne želi da zna za vjeru niti za poslanike. Nije ga briga da li će to što radi izazvati Allahovu srđbu ili ne ne ima osjećaja apsolutno za to. E, i po tim se misli ovdje na ovaj, ovo srce. Mm, dobro. Kaže ovdje čovjek na kraju, družiti se sa ljudima takvih srca je bolest, živjeti s njima je otrov, a sjediti s njima je propast. Sa ljudima koji su tako dobro. E sad dolazimo do bolesnog srca koje je nama najvažnije u svemu. والعلم نور يجتلي حجب الدجى قود السفينة نحو شطآن الرجاء يجتلي حجب الدجى قود السفينة نحو شطآن الرجاء قود السفينة نحو شطآن الرجاء نعيد عهدنا بالعلم والعلم بالإيمان نبني مجدنا أشباب أمتنا أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا وخذوا من التاريخ سر عظاته كم سنة لله في صفحاته وخذوا من التاريخ سر عظاته كم سنة لله في صفحاته هذا كتاب الله قال فأسمع أن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا كتاب الله قال فأسمع أن ليس للإنسان للإنسان إلا ما سعى أن ليس للإنسان إلا ما سعى أعيد عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا أشباب أمتنا البلد شباب Imamo ovdje objavu, imamo ovdje srce. Riješili smo kada je u pitanju, znači mrtvo srce nema, ne, ne ovo riječi da zna, niti ima sluha, sve to ništa. Znamo srce je u redu. Šta je srce bolesno srce? Što se tiče šuhi, što se tiče šuhi, one ne smiju biti u temeljima vjere, u osnovu vjere. čovjek koji ima šube u tom smislu još nije izašao iz ovog kruga. Mrtvog srca. Obično se za bolest srca vezuje ova stvar. A to su šehve. Jer šubha je kako je nazivaju učenjaci, bolest munafika. Oni su ti koji imaju sumnje te slavi u objavu neke. To je bolest munafika. Ali šehva je bolest grešnika. Šehva, strasti, prohtjevi su bolest grešnika. E tu dolazi do izražaja to, ta, to bolest Pa recimo dođe naredba na čovjeku da klanja pet puta danas. Je tako je? Međutim, on ne klanja pet Klanja džumu i kad stigne ovako nešto. Je tako Šta kažemo za to? Ne negira on ništa, sve u redu, sve vjeruje, nije problem. Ali ne može redovno jednostavno ne možete oteti I on sasluša sve, i ovo, i ono. Možda ponekad kad ono, pod utiscima tim te priče i govora o tome on i kreni i za dva, tri dana opet. Šta kažemo sa tim? To je problem sa srcem sadara. I ono zabrane. Znači, nešto, to je bilo čak i u vrijeme poslanika sa sadara Dolazim u mladić i kaže Allaho poslaniče, ja ću vjerovati i prihvatiti sve, ali dozvoli mi da imam blud. Ne mogu bi vama žena. Onda mu poslanik sa sobom pojasni, posadi ga pored sebe i kažem, imaš li ti majku? Imam. Pa bih volio da ljudi čine blud sa tvojom majkom. Ne bi. Pa imaš li sestru, pa imaš li ovo. Pa na kraju kad je rekao ne bi, kaže tako isto ljudi ne vole da se to radi njihovim majkama, sestrama i tako. Je to u redu? Eh, ovdje sad, u zavisnosti od toga, da li se radi o bolestima u šeretima vezi s naredbom ili u šeretima vezi sa zabranom, šerijat je propisao određene stvari. Što se tiče izvršavanja naredbi to je jedini lijek. Strogoća prema samom sebi. Nema drugo. I oni koji svoju dušu sprečavaju protiv. Neće da klanjati, ti sam se hoćeš. Sa škajatom istom. Podnikla ćeš još deset i zato ovdje učenjaci kažu da čovjek osjeti problem da mu je teško ne treba sebe da tjera više. Da ubije u sebi taj poriv da neće da se pokori više. Nema drugog lijeka. Svjesna si da je danas Svjesna si da danas pet puta moraš praviti. Šta sad? Ne može ti neko prisiliti na kraju čak i da islamska država ti možeš sklonosti. E tako li nije problem? Ovdje se radi o tebi, o tvojoj budućnosti, o tvojom ahiretu, o tvojoj vjeri. I jedini način je to da raštiti sam sa sobom. Ne dati se problemi mrskoti ovako, onako, bez obzira na sve, ima da se gleda. Je to u redu? Pust. Znači ima ljudi kojima je teško postati, ne znam, ja se nekom, nekom od žena, nekom od hrane, nekom od pića, tako da. Nije drugog načina nego da budeš čvrst i jak i sasvom. I da staneš i kažeš svom nešto, ne. I vjerujte mi, ako čovjek tako postupi oštro sa sobom kad su pitali narade, vidjet će rezultate vrlo, vrlo, vrlo brzo. Istakno vrijeme završimo ovu priču da kompletiramo ovu temu. Znači, vidjet će rezultate vrlo brzo, jer učenjaci koji se bave ovim pitanjima kažu sljedeće. Našli smo da je ljudska duša poput malog djeteta. Da majka dozvoli djetetu da doji dojilo bi do pete desete godine. Ne bi nikad prestao. Ali onog trenutka kad majka kaže nema djete se vrlo brzo naravlja da nema i gotovo. Nastane života. Isto je sa čovjekovim nefsom i sa čovjekovom dušom. Ako pustiš uzde, ono će bez granica tražiti sve više i više. Ako staneš u kraj jednom i kažeš ne može tako, danas klanja se pet vakata na vrijeme i gotova priča. Moje priča bez problema gotovo. Ljudska priroda je takva. Samo treba malo strogoći i ozbiljnosti u sebi u i vrlo brzo silovnika. Zato je to jako bitno. Znači, ovdje po ovom pitanju nema drugog lijeka. Našli ste sasvim i kažu, gotovo je, danas je lako i tačno. I onda će čovjek biti već da postane u tom normalno, da nastavlja dalje i ne bi nipošto mijenio svoj život. A što se tiče zabrana, tu postoje dvije stvari. Prvo, šarijansko kanalisanje strasti. Ovo je jako bitno. Ovo je oko ovoga o kojem govori svim sredinima stalo. A šta je to? Da šerijat nije došao da ljudski strast iskorijenje. To je nemoguće, to se protivi Allahovom stvaranju. Allah je stvorio čovjeka sa tim strastima da bi se održavao život na ovom svijetu i produžila ljudska vrsta. I recimo nagon za, za suprotnim sporom, za ženama, jer kod žena, za muškarca, to je urođeno u čovjeku, to nije moguće iskorijeniti. I zato imamo kaj navodi ljude koji pokušavaju iskorijeniti te strasti, recimo kršćeve što se pokušali, ili sufije, što su pokušali da te strasti iskorijene iz čovjekove prirode, kaže, oni su kao ljudi koji imaju veliku bujicu od ozdo navire izvor i oni se trpaju na jedno mjesto i nađe se na drugo. To nije moguće. I zato šarijat, ovo zapamtite dobro, jako bitno. Nije šarijat došao sa ubijanjem ljudskih strasti, nego sa kanalsa. U ljudskoj prirodi je da voli metak. Tako nije. Šerijat nije došao rekao mrstim. Naprotiv, u svoj, cijelom Kur'anu i metak Allah naziva hajr. Naziva hajr. Poslanik se naziva hajr. Međutim, šta šerijat od nas traži? Samo traži da znamo odakle ga uzimamo, da ne činimo nepravdu drugima kad zarađujemo taj metak. I u što ćemo ga utrošiti? Ono što je dozvoljeno. kući metka bude najbogatiji čovjek, znači nam kaže, ja vjernik je draži Allahu Đelešanom od slabog vjernika, ovo vrci hajr. To je hadis muslimom sa ihu, kaže u Lema, misli se ja vjernik tjelesno i materijalno. Neko misli. Ali tjelesno. Draži je Allah Đelešanom od slabog, ovo vrci hajr. Znači, nema smetnih tu. Recimo čovjek voli žene. To je prirodno, to je ljudska potreba. Ali šarijat je tu došao sa brakom. Oženi se i zadovolji tu svoju potrebu. Mimo braka nemoj. Zašto? Zato što je šteta od toga veća nego koristi. Vi će zadovoljiti svoju potrebu prije 10 minuta, pola sata. Sad. Ali posljedica toga, vidite sad koji su, koji su problemi toga. Prvo, bolešćine razne. Drugo, neodgovornost mladi ljudi zadovoljavaju svoje i do 30. pa i 40. ne ženi se. Dalje, a, mortalitet u društvu je veći od nataliteta, nema priraštaja novog. Vidite da se škole zapravo imaju problema zato što ljudi, a upravo taj nagon seksualni je tu da održi ljudsku vrstu na ovom svijetu, ali kad nasa putem braka. Zatim kad se, prave brakovi, tad se širi znači, ljudska zajednica zdravo. Jedan određen način gdje i ljudske veze. Vidite sad, recimo u tim velikim zemljama, pogotovo Americi, tamo živi svako za sebe. Faminija, vrlo malo ima utjecaja. Ne, ne, ne, ne moramo, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, te nekakve veze ljudske već se zagubile, gotovo, nema ništa više, ne zna se ni ko je čiji, ni kakav je, ni odakle, ni šta, ni kuda, sve se to zagubilo, znači kanali kanalisanje. Slučajno kanalisanje. Recimo, neki ljudi vole dobro plesati i pomosle. Nije problem. Ali, da jedu što je halal i da ne pretjeruju. Samo ako ima skloni da bljenite na to E. Znači, da protiv. I tako dalje. Znači, kanalisanje, to je bitno. Kanalisanje. Znači, šerijat ne želi od nas da ne uživamo u životu i lijepim stvarima. Naprotiv, Allah što mu kaže, kome haram uzimete Allah ti je Reci Muhammede, ko je taj ko može zabraniti lijepe stvari koje Allah dao svojim robovima? lijeli ladina amenu fil hajati dunja. Reci, one čak i na dunjalučkom životu pripadaju vjernicima halisate lehom jome A na sudnjem danu će biti samo za njih. Znači, na ovom svijetu lijepe stvari su za vjernike, ali to i nevjernici uživaju u njima. Kratko. Ali na budućem svijetu pripadaju samo vjernicima, znači na oba svijetu pripadaju vjernicima. Ali kad nalistano, uzodili. Ono I druga stvar, ovdje kad su za zabrane, to je primjerak šubjetskih kazni. Znači, da budemo jasni. Znači, nikada neće ljudsko društvo biti idealno. To je utopija, nemoguće. U vrijeme poslanika sam Allahu Arensa bilo je najčešće društvo, ali tako je bilo. Ali je bilo ljudi koji su činili put. Čak su kažem, bilo je ljudi koji su krali. Bilo je ljudi koji su ubijali. Bilo je ljudi koji su činili nasilje i tako dalje. Zato postoji upravo to. Sankcioniranje takvih i uz Božju pomoć društvo. Jer svugdje inače u teoriji društva ljudskog i kod zapadnjaka i postoji određeni procenat koji se toleriše u tim nekim zločinima, negativnostima, ne utiče na cjelokupno društvo, međutim danas je došlo ono vrijeme u koje je poslanik sallallahu najavio da će pred sudnji dan doći vrijeme masovnog ubijanja. Znači gdje praktično ti na ulici, ja neki dan prolazim gore pored moje kuće, stadoše iz udaraše čovjeka onako više sve u auto i još. Oni se vjerovatno znaju, oni odmonu, a to je pola dana, ono, to je 11 sati, to djeca prolaze u školu, djeca idu u školu. Ljudi prolaze, to više nima ni straha, ni policije, hoće policija poslati. To vidi sto ljudi okolo, to je uopšte. Tako da u tom smislu strašno došlo jedno vrijeme koje je zaista teško da čovjek može misliti. Svako lično nije tema naših. Tema naših je upravo ovo. Znači, primjena tih širijatskih kazni i onda uz Allahovu pomoć ljudi žive u blagostanju. E, međutim, postoji nešto treće što je na personalnom nivou, a to je takozvani tergib i terhib. Šta to znači? Svaki čovjek nekad ima napadne svašta nešto i poželi da uradi nešto i poželi ovako, ovako. E ima šarijet je propisao tergib i terhib, a to je šta? Vazovi i govor ljudi koji su ovaj, sposobni za to, stalno ljudi putem džuma, putem lazova putem, djetisova putem pisanog postiču ljude na dobro, odvraćaju od zla. I onda u tom slučaju šetra budu srećene. E, sad da definišemo bolesno srce. Znači, bolesno srce je to u kojoj se nalazi u određenoj meri ta šuha ili šehva i završno od bolesti koja se nalazi kod čovjeka, srce naginje ka tome. I isto kao i ovim drugim fizičkim bolestima, ima ljudi koji su više bolesni, ima ljudi koji su manje bolesni, ali u svakom slučaju za bolesti srca lijek je Kur'an. وَنَسِرُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ mi ispuštamo Kur'an u kojem je lijek i milost za vjernike. Kada Ulema govori ovdje lijek, prije svega kaže lijek od šubhi i sumnji bolesti srca, i drugo lijek i čak i ove fizičke bolesti od džina i čak i ove druge bolesti. Ali prije svega lijek za upravo ove bolesti koje se nalaze u ljudskim srcima. Kur'an to čisti, prečišćava, liječi na najbolji i najadekvatniji način. Wallahu alam. Samo još da završimo ovu. Postoji jedan ajet koji je spomenuo sva tri vrste srca na jednom mjestu. To je sura Hajj 52 do 54. Eto. Toliko od mene ovaj put. sljedeći put radimo temu kako prepoznati bolesti u srcu. U svom srcu znači da čovjek pretraži malo i i malo u njegovom srcu bilo što. يا حبيبي يا محمد سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد اللهم صل على سيدنا محمد محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله الله اللهم صل على سيدنا محمد محمد وعلى آله وصحبه وسلم